Deveto pitanje. Da li su Usama bin Laden i oni koji su s njim Haridžije? Volio bi odgovor na to pitanje ako i kako može. Molim te pusti za taj pitanje. Da vas Allah pomogni, ne vi ja pričam oko toga.